і раз прекрасно. А як вийдете за мене заміж, ібо ми вже з папінькою вашим сіє діло покончили, не знаю, як ви, тоді не будете жать, найдеться друга робота, боліє благородна, і руки побіліють. А по вечорам я вам буду грати на гітарі, буде весело, в мене знайомих доволі. Я за вас не хочу заміж. Та татко мене силують, а я вас не люблю. Як побрачимся, тоді полюбите. Любов это злодійка, приходить зря. Сьогодні нет її, а завтра вот вона. Та ви мене ще не знаєте. Б'є акорд на гітарі і співа. Гандалер молодой, взор твой полон огня, я стройна, молода, не свезешь ли меня? Я в реальто спешу до заката, Видишь ли пояс мой жемчугой с бирзой, а в середине его изумруд дорогой. Вот тебе за провоз моя плата. Нет, не нужен он мне, твой жемчужный убор, ярче камней и звезд твой блистательный взор. Жажду я одного поцелуя. У нас многие барышни от меня тают, и вы растаете. А чого я буду таять? Я не сніг. Ну, розтопитесь? Боже борони, хіба я смалець? Ха-ха-ха. Остроумно. Одно слово, полюбите мене, ручаюсь. О, ні. Ви мені противні. Это даже обидно, ибо я всегда нравился женщинам. Ну, почему же у вас така злость против меня? Я вас не люблю і прямо вам кажу, а ви таки лізете в вічі, от через це ви мені противні. Та ні. Это вы шуткуете. Это вы говорите по той простой причине, что мало знаете меня. А когда выйдете замуж, присмотритесь и опробуете, как пишется в журналах, тогда другое скажете. А теперь заключим наш разговор поцелуем, как жених и невеста, співає. Жажду я одного поцелуя. Позвольте, цього ніколи не буде. Мені легше випить оливи з мухами, ніж вас поцілувати. Душа моя до вас не лежить, і очі мої не стрінуться з вашими. А коли і після цього все таки хочете, щоб мене присилували за вас заміж, то знайте. Я люблю давно другого. Чуєте? Люблю другого, йому слово подала і не розлучить нас ніхто. Хіба могила? А за вас я тоді вийду заміж, як у Спасівку Соловейко заспіває. От вам вся моя правда. І нічого нам балакать, розміркуйте гарненько і більше до нас не приїздіть. А тепер прощайте. Хутко виходить.